النصب سفر تجد عوضا عمن تخالفه والله فإن لبيب kako su jedni kako misle da će upasti ovo svjetlo i da će skloniti ljude koji pozivaju sa scene a nisu svjesni da ta azharska škola koja im je krivo učila i krivo odgojila u mnogo čemu je takve krupne opaske u akidetu napravila da oni ne vole klanja danas da ne vole Kur'an učiti, a hoće u državi da pričaju. I onda napadaju roba koji voli klanja, da je fanatik. Koji voli učiti Kur'an, koji voli da je fanatik. Jedne li su ti takvi ljudi? A lagali su da su pomagali Jusufa أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قد منهج أهل السنة والجماعة da navode djedel u بس koji neće dati plodove znači rasprava koja nema za cilj koja neće proizvesti da istina bude dostavljena ne smije biti u praksi znači kod sljedbenika ahle sama po sebi nije cilj rasprava nego je cilj da istina bude dostavljena kad nađemo čovjeka da je muđadil onaj koji želi raspravljati ne da bi saznao što je istina nećemo nikako s njim raspravljati i u osnovi naša je obaveza koji smo shvatili dok učili ehle učenje da izbjegnemo rasprave sa novotarima da praktičnim dijelom primjene istine dijelima dokažemo da smo neovisni od njihovog džehla i neznanja. Taj način će njih natjerati da moraju kad tad vidjeti svoje neznanje i poniženje i da ne mogu prkositi istine. Voditi bespotrebne rasprave s njima utroši nam energiju. I oni koji nisu voljni da pitaju da bi saznali, nego žele raspravljati i ubjeđivati se, prekidamo u potpunosti sa njima raspravu pitanje korištenja objekata i to smatram da je potreba da ehlu sunnesko učenje koliko je moguće ima svoja jaka uporišta koje neće moći ugroziti nikakva institucija ni od strane države ni od strane određenih znači institucija koje na određene uzeti patronat nad ovim davom ehlu sunnesko učenje duboko znači ima velike razlike u poimanju kod islamske zajednice koja nije svjesna i ne želi da javno prizna svoje neznanje i neprakticiranje islama u potpunosti. Oni ne dokućuju mnogo što šta. I zato mislim da je ispravno gdje je moguće stvoriti jaka uporišta neovisno znači od djelovanja islamske zajednice, a istovremeno imati kontakt u domenu ispravnoga s njima i s vremena na vrijeme stvarati momenat da sama institucija uvaži ovaj rad i kad tad, znači u projektima koji su džavetski prizna taj rad. I ja vjerujem da će to vremenom Allah subhanahu wa ta'ala staviti na tapet i da islamska zemlja neminimno morat će priznati da ima ljudi koji se Allaha boje subhana, kojima je stalo do istine i da se jedinom Allahu pokoravaju nikakvoj instituciji slijepo i da to, to je din na kraju i da sama institucija može opstati samo ako takva pravila prihvati ili protivnom postaće od onih koji su usprotivili davati u istini na takav način sami sebe razotkriti. ولان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا في الغرب صدى من همتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا هذه مريضة؟ لا هذا مريضة الله سيدني مريض ali da se jasno stavi do znanja da ima oni koji su ugroženi, napadnuti da će Allah subhanahu ta'ala proklestvo spustiti na onoga ko čini zulum i nepravdu prema nama. I da javno iskažemo ono što je da obična masa koja ne zna šta je Islam sazna da su muslimani i njihovi interesi podređeni i pogrešni od strane političkih stranaka ugroženi krajnje. Njihovo djete ne može učiti Islam u školi. Žena ne može živjeti islamski na ulici kući. Ugroženo pravo muslimana krajnje, da se dignu ljudi koji upravo predstavljaju islam i traže da musliman, da onaj koji je ne musliman sa strahom ovdje bude, a da musliman bude ponosit. Da njemu pripada hak i pravo nakon svoga što i da brani taj interes u I da šetanu ne dozvolimo da upadne znači ovim ili onim putevima da u naša srca uvuči. Meni je <clears throat> ovaj prijatno je došlo moment da se direktno pretpostavljeno govori. To mi treba. Da im kritiziramo onome što je za kritizu, kritiku. Kavazović, to, njegov dolazak ići u Barčić, subotu ponovo. Znači smatram obavezom da skupine od hajera i robovi koji vole davat, koji vole druženje sa istinom, kojima je prijatno osjedanje u ovakvim skupovima, da razgovaraju s takvim ljudima na nivou koji pripada, da ih na određen način stave do znanja da su zulum i nepravdu učinili sprem kad su Hindi otvorili mesile i džamije, kad su na određen način proglašavali preko pute putem mimbera imama, o vehabijama i bradanima svašta govorili, to Emin dobro zna u liječnici šta je sve govoreno. Ovi deset godina nisu do kamena razbiješ glavu još. Pođa ne jedan. Da kažemo tim njihovim glavama, mi smo to sve trpili, nismo, osaborili smo duboko. A znamo da istina s Duboko smo uvijeđeni da je zaboda s po mnogim pitanjima. I ne sumnjam na nivoko. Vaši ljudi isključuju stroju iz džamije. I u nedelju najutru, inša skupina koja sama baci sa direktnog spoja ljudi koji su srutnici elektriku na mjesečicu Barčim Kabal. Bez pitanja elektrodistribucije među sve islamske zajednice, kako zovu Bez njihova znanja. A onda ne pošalju nekog da isključuje stavit ćemo ako neko nećemo kompromisa sa Kovazovićem ako će tražiti da uče djecu u mektelu. I kažu mi sve, ja sam čuo da si ti zabranio da se ovdje djeca uče. Lažu Taj Adem s cigaretom je došao jednom dva put i novinu donio i došao dobio dvoje djece da uči. Njemu nije stalo da on islam primjenio uopšte. On to nazor radi ovdje u Ne voli djete učiti. To je istina Ademe jedni koji laziješ kad si vidio momke da spavaju, pa mediju kajem našao sam spavaju po džamijama. Jer ti znaš šta je tika? Nikad bio nisi u njemu šeitane. Proklet. To je dobio jučer. I dobit će ponovo subotu. Ja pozivam skupinu od vas, i bude s nama išao subotu ne, sedam Kad će biti Kavazović da uz čaj i kahu, kažemo, mi vas vidimo, a vi nas ne vidite još. Ali eto da vidite vi nas ono jednika, iako Hvazin na određen način u dijalogu poselan prijatelj, prijatelj momenta, on je gube seljake, zatvorio usta, rekao kome se priča kako treba, ne priča, kome neki izađe van Jusuf je tu i on je tu urođen mjestima, pravo nekim detaljima, stao je protiv šeitana koji misli nećemo klanjati za Jusufom nikad, ne trebate, treba ne klate meni, klanjati sebe hoćete. Ali vi ne volite klanjati, polite namaz, ni on ni ezan, šeitan i partizani. <laughs> Nije ih na lađava popalio ona. U onom ratu. 45. je ostalo sve izgoralo. Pa su prvo napravili mešćit i u bili pa onda kuće gradili. Pa kad je oslobodio rata, kad su krenuli po Njemačkoj, onda su ponovo kuće, a mešćit zadnji. I pravili budalom oca što je dogovarao, gradi mešćida. Ludin. Da bi došlo mešćit kojim sad smeta i remeti, što će vjerovati ćemo. Nama to ne treba, Upalitim ponovo i iz sprema ga se tam kupuje žaba. I Allah zna da ono naše ja je nešto što sam ja tu rođen. Ali ovo pet godina davetskog rada je bilo jedno od najvećih uporišta u davetu, samo ko znam. Od teravih namaza kad smo preuzeli sa učenjem Kur'ana u Janu i vjetar, onda je šeitan javno poraž. Pokušavao je uvijek napadat, ali uvijek je pogumetano sa ošom. To treba svuda i u svim džamijama da bude ova mjesta Bočina, Maoča, oni su na određen način, Bočina imala poseban rat, jer je bila u sprezi sa svim kufrom svijeta i oko sebe Allah je ostao, ostavio skupinu. Ali je činjenica kad čovjek nema direktan rad svakim danom sa šeitanom, to je poseban drugačiji način života. Nama treba da uđemo u žižu događaja i preokrenemo stanje i dovedemo pretpostavljenu poziciju da nam budu na usluzi, ako molim Allah subhanahu wa ta'ala da ojača razlike spletke šeitanske, a na nama je da svi u ibadetu, i nijetima i namjerama oživljavamo sunnet Muhammed razlog krijemo ono što je neispravno i bid'at i stavimo da znanja da naše dijete koje raste ne treba da uči pogrešno kako se manja Kako se abdesti. Osnovne propise vjere moramo učiti kako je radio Muhammed a.s. Da ne budemo, ne znamo klanjati fard, ne znamo sunnet, pa spojimo sve jedno i zajedno, ne može svatko islam zajedno. Allah fard ostavi odvojenim od sunneta. Fard je u džematu, sunnet je sam po sebe. Ovdje čovjek hoće sve pa onda u džematu dovu na kraju. To je bit ah. Neispravno. Neispravno. Ne možemo klanjati kako se nama svidi. Nek selam Josuf. Mihajlo, Kako je Josuf? Reci. Vola nisam ja zanijemio, Hamza. يلا هدي زي نورمال يلا انا تسلم المخ از مغلى الله اكبر مغلى ايه والله انا زين من المغلى هنا ايه اهلا السلام ورحمه الله بخير ونعمه الله بخير لا بخير ليس انت شيري سوداء الحمد لله I hajro, zahvala Allaho. Ženice bili gore u skupu nekom... Vala kad dođete vi nama i mi vama, inša Allah. Vi posjetite nas malo više, u većem broju dođete. Sad nije počeo klanjati još. Evo. Allah i vas, na hajru. Da je selam, inša Allah, Allah spoji u hajru. Selam alaikum. Selam alaikum. Selam alaikum. Selam alaikum. Selam alaikum. والله احنا ما غزمت يسميها روبا ذا برودايم ايه Jeste zvoljeni u... Dobro, dobro, Allah vam lakša. Kako Ismail, gdje je bila? Ismail dobro bila u Hrvati. Maša. Dobro se radi, hvala vam, uputili smo vam nebaće, uputili zajebe i sve tako. Allahu akbar, maša, maša, khairun, khairun, khairun. Čuli ste ezane u pazaru, uči ezan. Šeš, ova, sad došle kada je krivične prijeve, ovo sad ovo što je bilo, sad to od, od tri mjeseca do tri godine. Ej. Ja. Ovo je to, da, da to žurac sad traje, da znaš. Napravili su prvo še izluđenje, da je njima ispitivanja u ime Mešihata, nama se sudi. Ej. Razumeš? Hej. ispituju u sud, a nas u drugu sobu preko puta, gdje je sud urat? zikrite Allaha, veličate i slavite ga kod budete. inša Allah ponesi njiha inša, Allah razotkrije. One... Allahu akbar, Allahu akbar. La hajra hajra, Allahom put mora biti događaja. onda će biti možda i čuda. A mogu se čuda dogoditi onda, da počnu i hođe hlanjati. خير الحمد لله بيصير خير على سمع يا شيخ الحمد لله على براتي بسرزيبات نقد za bošnu malo više nakada. Al khair. Prema tema kontaktirati s nama. Ja evo šest, znači, ja, ja se zovem stalno, kontakt sam stalno s tobom, znači, za svako pitanje koje treba zovem. Allah dadne da bude od hajravi događaj u Bosni se smire malo, pa dođe ovakav siđemo i tamo. Tačno, tačno, i vas vidjet ćete brzo, i kod nas je trajalo 5-6 dana, pa, pa se smirilo. Alhamdulillah, da hajr, hajr. Allah dadne hajr, inša. Prođe hajr. Da mogu, sve, baš na nas čitam, ovaj, suru, prije ne nalazimo tamo, ovaj, La, ovako se Islam dostavlja u sve krugove, inša Allah. Allah s nama. Allah je horokom. Da je selam uncima Masu svima, Ismailu, Bilalu svima. Alaikum, selam, selam, alaikum, postavljam pa iz kupinu tamo gdje se nalaziš. Allah akbar. Allah akbar. Alaikum, selam. Selam svima će, imam. Alaikum, selam. Selam. Hajalo, Allah. Nam. Znači da uticaj i <clears throat> prisustvo ovih skupina, znači, dolazi do poziciju da Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže din, da dolaze pozicije, znači da mi vraćamo se ka mesčidima i da narod koji ne zna o nama upozna nas. Kako bi inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ovaj din, da se muslimani na istinu vjedine i da džahil prizna svoje neznanje i cijene onoga koji To mora biti. Znači da onaj ko zna više, da mu se dadne mjesto koje mu pripada. Da govori, da prenosi, da ukaže na greške, Kaže, Kavazović uče da budeš imam, govori Salim. da imate u šafovima ljudi nose cigaretu u džepu, ne može mi takvima biti ja. Nama ders u i hutba, a vi kad odgojite džemate, da to pa nije stvar da ne želimo, ali nečega, vi ne možete, oni misle kao daj, ko što kaže Husein, da im dadnemo u istočnoj Bosni neku džamiju, da ih zaposle, da im rećemo, oni imaju probleme. Kako su jedne? kako misle da će ugasiti Allaho svjetlo i da će skloniti ljude koji pozivaju sa scene, a nisu svjesni da ta azharska škola, koja im je krivo učila i krivo odgojila mnogo čemu, je takve krupne opaske o akidetu napravila. Da oni ne vole klanja danas, da ne vole Kur'an učiti, a hoće u državi da pričaju. I onda napadaju roba koji voli klanja, da je fanatik. Koji voli učiti Kur'an, koji voli da je fanatik. Jedni su ti takvi ljudi koje Allah subhanahu ta'ala od svoje milosti, da nisu vezani za Kur'an onako kako treba da budu vezani. Znači njihovo poimanje dina je iskrivljeno, dobro? I zato generacija ovih koji dolaze sad iz Medine nije slučajno medijski fakultet došao u ovom vaktu i vremenu da porazi mnoga učenja širom svijeta koja su krivo proširena. Tim što je mali broj, ali ti mali ljudi, taj mali broj išao da bude od bereketa i fakultetima ratima i negdje Danu su mnogi uzeli menheđ iz Medine pa su ga proučavali isto jer je istina suda ista. A zaista je narod zaražen krivim učenjem i bidatima i novotarijama i opravdavano ono što je neispravno. I zato ovaj vakat zaista gdje se alhamdulillah budi sunnet Muhammeda alaihissalatu jer ljudi shvataju polako znači da će islam ponovo biti na sceni prisutan. I da ono što su na nas govorili bude samo ljaga i čišćenje nas od grijeha, a njima poniženje da oni kasnije poniženo godaju naše sudbine. I alhamdulillah to se polako uviđa. Narod zaista shvata i vidi polako da ne mogu stati na put istine pravi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se učusti u hajru, inša Allah kabuli nam kretanje svakim danom, da budemo jača inša Allah na imanu, da budemo od onih koji će biti mubarak, da porazi, porazi one koji se bore protiv istine preko nas, da budemo od onih koji će biti uzrokom počivanja drugih. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين الجن Ako nekada ima pitanje, greška, komunicirati s mene, ovo je usputna posjeća kroz magla i da nam opet svi smo prije ušli iz toga hajera, da vas mogli za kretanje, kad čujem da ste u Maoči, da ste ondje, da ste ondje, ona Allah zna, to su momenti koji raduju. Da ne vidim, kad vidim on kada se kreće, da je u pokretu u ovim vaktu, da malo spava, da je pospan, da pokunja, onda vidim hajera s njim. A kad ga vidim da, da, nema, da, da ga ne vidiš tri, četiri mjeseca, ni tu ni ondje, onda nešto me proganja, da li je te momak Zato moram biti znači, u pokretima i žrtovati mnogo što šta od ovoga dina dok ne dođe moment da se slegnu stvari pa da sav narod leti da uči od nas. Da uvažavaju nas, naše mjesto, poziciju, dok prođe ove šeitanske skupine koje često medijski su htjele da ovaj davet ugrože, ugrozu. <laughs> Treba ti moći. Hvala. Veselo. On tjelesni na televiziji, kada se bio na istiđanju, se radi o ima žena koja nam se odliča. Vi ste mi rekli, ja vas ne poznam. Ne znam ko ste. A tu mi baš ovo interesuje. Ja to ne znam svoj način to je Šta je poruka bila? Šta hoće od mene? Šta imaš sa mnom? Da pričaš? Ako ti je stalo da pričaš, možeš me pozivati. Ti, pro, ti ne nastupaš, ti ne znaš šta hoćeš. Ako si strana za... Ako sam ja za tebe strana, ti si za mene. Zašto? Neka posluš, ne. Mislim da pričam sa svakim. Mislim vidio stoku oko sebe, ona od stoke, ona mraka što se sakupila, crni dini s njima, u duboko drže mikrofon, ne znaju da šta, će reći. Oni ljudi <laughs> osuđuju prije nego što upoznaju čovjeka. Znači ne znaju ništa o njemu i oni nastupaju od prvog pogleda pa da znaju sad svi. Stan nikad nije si abdestila, nisi na seždu pala nikada odbira. Ti si kriva zbog granate što je dolazila dobro, jer ti sežda nije ti čelo osjetilo seždu 85. 6. 70. 60. Okratala si od kible suprotno ti tam život, sad ti pitaš djete djete odbira. Što ti djete arabe, što ti ima za tebe, ti rađaš kafera, šta? Kuvanatatu, Kuvanatatu, Kuvanatatu, Kuvanatatu,